فقد فاز المتقون لغزانغو وإسلام أولي يوتي بعد يكون شكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi sallam nayusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani amefuzu yule ambaye mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza pia jambo la pili e, eh, narudisha, narudisha shukrani zangu kwa ndugu zangu waislamu ambao wamenikaribisha katika msikiti wao ambao wanauongoza kwa nia hiyo nzuri e, na mahaba yote basi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika mapenzi hayo ya kukaribishana katika vikao hivi vya kheri jambo jingine ni jambo la kukumbushana mambo yetu ya dini ya Kiislamu kwa sababu kukumbushana mambo ya dini hayo yataweza kuleta manufaa kwa kila muislam kwa yule ambaye anatusikiliza na yule ambaye amehudhuria katika majlisi hii mambo ni mengi ya kuongea lakini wakati unakuwa ni mdogo lakini mimi nitawakumbusha katika mambo muhimu e, japo niliambiwa ni kuna mada nizungumza lakini kutokana na mazingira na hali jinsi ilivyo na kama watu wengine watanisikia huko nje itakuwa bora zaidi tukumbushane mambo ya ibada tukumbushane jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni katika mambo muhimu muislamu amewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili hiyo na sisi malengo makubwa sana tulioumbiwa nayo sisi waislamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sio kitu kingine kama vile Allah alivyothibitisha katika Qur'an kwa kusema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu mimi sikuumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu mimi na Allah subhanahu wa ta'ala pia amezungumza katika aya inofuata kukanusha akasema pia sitaki kutoka kwao ma uridu minhum min rizqi sitaki kutoka kwa wanadamu riziki yoyote na wala sitaki kutoka kwao wala uridu minhum wama uridu an yut'imun nasitaki kutoka kwao wanilishe mimi kwa malengo makubwa ya mwanadamu kuumbwa hapa duniani ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ni jambo muhimu sana na kama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anaeleza taarifu ya ibada wa kusema al-ibada ismun jami'in likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal dhahiratan wa batina ibada ni jina lenye kukusanya kila lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda katika matendo maneno ya dhahiri na yale ambayo yamejificha hiyo ndio ibada ukiona jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda na akaliridhia katika maneno na matendo basi fahamu kwamba hiyo ni ibada atakikana aegemezewe Allah subhanahu wa ta'ala na yeyote yule ambaye ataabudu kinyume cha hapo itakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwenye kusali kuchinja zote ni ibada hizo fasalli li rabbika wanhar swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako kwa maana yule ambaye ataswali kwa amri ya shetani au kwa jini na atachinja kwa ajili ya mambo ya kikurafi au mambo yasiyofaa au kachinja kwa ajili shetani kaamrisha aende akachinje kwenye kaburi au mzimu au msitu basi mtu huyo ameitoa ile haki ya Allah akaipa kiumbe ataambiwa kwamba mtu huyo amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasema faman sarafa minha shay'an lighairi Allah fahuwa mushrikun kafir na yoyote atakayepeleka vingine ibada kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo itakuwa ni mshirikina tena ni kafiri kwa hiyo ndugu zangu waislamu sisi tumeletwa hapa duniani na wakumbusha katika jambo hilo kwa ajili ya kumwabudu Allah na kupingana na ushirikina na washirikina tukisema ushirikina maana yake ni dhiddu tauhidi ilahia ni kinyume kabisa na tauhidi ya kiungu zile haki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa kupewa wewe ukakipeleka kwa kiumbe na hii shirki imegawanyika katika mafungu mawili kuna shirkul akbar na shirkul asghar shirkul akbar kuna shiriki iliyokuwa kubwa ambayo shiriki hiyo inamtoa mtu katika Uislamu moja kwa moja Uislamu sio kabila wala sio taifa kwamba mimi eh, kwamba mimi ni Marekani basi nitakufa hali ya kuwa ni Marekani kwamba mimi ni ni, ni, ni mzegua basi mimi nitakufa hali ya kuwa mimi ni mzegua sibadiliki bali uislamu hauko hivyo uislamu kuna mambo ukiyafanya utaambwa wewe ni muislamu na kuna mambo utayafanya utaambwa wewe si muislamu kwa hiyo ndugu zangu waislamu tupambaneni na kuipiga vita shirki katika majumba yetu na katika misikiti yetu ili tuweze kufanikiwa tuletee baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wetu pia wafe hali ya kuwa ni waislamu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun yenye ambao miamin mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha na watu wasife ila hali wanakufa katika hali ya Uislamu yani kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na hii shirki kubwa ameeleza al-Imam al-Hafidh al-Hakami kwenye kitabu chake kinaitwa Alamu Sunna al-Manshura wal-I'tiqad li ta'ifatun najiya al-mansura suali wa jawabu aliulizwa akasema eh, kuhusiana na shirki akasema huwa ittikhadhu al-'abdi min duni llahi niddan ni mtu kufanya kumfanyia itikhadhu la kufanya mja kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala kufanya Mungu mwingine kufanya Mungu mwingine jambo lile anamshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la ibada yusawihi rabbil alamin anamfanya sawasawa na bwana wa viumbe wote siku ya kiyama makafiri watagombana lakini watasema hatukuwa sisi eh, illa katika upotovu uliokuwa wazi kwa sababu tumemfanya sawa Allah subhanahu wa ta'ala bwana wa viumbe wote na viumbe vingine ndio ugomvi ulipotokea huko motoni lakini sababu kubwa ya kuingia motoni ni kwa sababu hiyo ya shirki tumeambiwa tuchinje kwa ajili Allah wewe unakwenda kuchinja kwenye kaburi kwa al-Imam al-Hafidh anasema yusawihi bi rabbil alamin yuhibbuhu ka hubbillah wa yakhshahu ka khashyatillah anakipenda kile kitu kama vile anavyompenda Allah na anakiogopa hicho kitu kama vile anavyomwogopa Allah wa yaltaji ilayhi na anakielekea hicho kitu wayad'u wayakhafu anakiomba na anakiogopa wayaruju na anataraji wayarghabu na ilayhi na anataka kwake wayatawakkalu alayhi na anakitegemea haya mambo ya kutegemea na mambo ya kuogopa utakuta kuna mtu labda ameshonewa irizi na mganga mfano akitoka na akiisahau na hata kama katoa pesa kwenye daladala atamwambia konda ashuke kwa sababu kashuka sau nini irizi anakwenda misa kuna kitu muhimu sana nimekisahau kumbe kasahau irizi au amesahau kitu alichopewa anakitegemea kitu hicho au yuti'u fi maasiyati llahi au yattabi'uhu ala ghairi mardati llahi wa ghairi dhalika au anamtii anakitui hicho kitu katika kumwasi Allah au anakifata kwa asio kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na mingineyo katika hayo kwa hiyo shirki akbar ashirku akbar shirki kubwa inakataa kabisa eh? au inamtoa mtu kabisa katika Uislamu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'an ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما حقيقه الله سبحانه وتعالى حمسمي من يكمشركيشا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك حقيقه الله سبحانه وتعالى hamsamei mwenye kumshirikisha lakini atasamee kinyume cha hivyo isiyokuwa shiriki liman yashau kwa yule mwenye kumtaka waman yushriku billahi na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala faqad iftara ithman adhima hakika mtu huyo amezua dhambi kubwa sana katika aya nyingine anasema eh, faqad dhalla dhalalan baida hakika mtu huyo amepotea upotovu wa mbali sana na aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala sema faqad harrama alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar hakika mtu huyo ameharamishiwa yeye pepo na makazi yake ni motoni na madhalimu hawana watu wa kumnusuru hawana wa kumnusuru siku ya kiyama mtu dhalimu huwezi akapatikana mtu wa kumnusuru mtu dhalimu maadamu amemdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshirikisha yeye basi jazaa yake ni kukaa motoni milele Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul hajj aya mbalimbali kuhusiana na masala ya hija kisha akasema hunafaa lillahi ghaira mushrikina bih wa man yushriku billahi fakaannama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makani sahih hali ya kukaa mbali na dini zote ghaira mushrikina bih sio wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akieleza mambo ya kuchinja kadhalika mambo ya haji na kadhalika kuhusiana na ibada ya, ya haji kisha akasema man yushriku billahi fakaannama kharra minas sama na yote yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kana kwamba vile yeye ameanguka kutoka mbinguni fatakhtafuhu at-tayr ndege wakamdonoa donoa au akapelekwa na upepo sehemu ya mbali akachukuliwa na upepo arih fi makani sahih mahali pambali kabisa akatupa huko kwa ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwa kwamba shirki muhbitun lilamal shirki inapomoa kabisa na inabomoa matendo yote mukhrij min millati alislam inamtoa mtu katika mila ya Kiislamu kwa tunaona kwamba uzito wake ni uzito mkubwa sana ni lazima maduat mashekhe tulabi ilm walinganie watu katika jambo hili waachane na mambo ya ushirikina kikawaida mtu ikiwa hana chembe za ushirikina moja kwa moja anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ataswali atafunga lakini watu wengi utakuta wamepatwa na gonjwa hili ndio maana wanaona tabu hata kuswali kuingia msikitini kwake yeye ni tabu kwa sababu wana ah sasa mimi sina kilinge mimi sina hiki mimi nina kile kwa hiyo nikenda ni kama vile ninajidanganya tu kwa hiyo anabaki yeye mwenyewe kubaki nyumbani hataki kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yeye na mambo yake ya uganga na kadhalika kwa sisi tuna majukumu makubwa sana kuwafundisha watoto watu wazima vijana jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuwatahadharisha na wao wasiingie katika nini katika mambo ya ushirikina ndugu zangu waislamu mada hizi ni mada muhimu katika jamii yetu kwa sababu achilia mbali watu wa kawaida tu kwamba wanaingia katika shiriki kadhali wanaingia katika shiriki hata mashekhe wengine wanaitakidi itikadi baya ambazo itikadi hizo ni moja kwa moja au asilimia mia zinayoingiza katika wakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na wengine wanajigamba kabisa katika mitandao ya kijamii na wanazungumza kwa confidence kuonekana kwamba wao wako sawa wao kadha au hivi kwa sisi ni jukumu letu kila mtaa tuhakikishe kijiji sehemu katika majumba tuwe na kampeni hii na kampeni hii haiwezi kutoweka isipokuwa watu kuwasomesha elimu ya kisheria ndugu zangu waislamu nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa anabishana na kaumu yake au jamaa katika jamaa zake na wao wanamtaka wale jamaa zake waabudu ile mizimu waabudu mizimu waabudu masanamu aabudu mawe walikuwa wanamtaka yeye afanye hivyo afanye hivyo na pia wanamtaka kwamba yeye aviogope vile vitu nabii Ibrahimu yeye hataki kuamini hilo katika ile mijadala mwisho akasema wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunazzil ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أسمى sasa vipi niogope wa kaifa akhafu ma ashraktum vipi mimi niogope vile ambavyo nyinyi mnavishirikisha mnavishiriki wala takhafuna annakum ashraktum billah lakini nyinyi amuogopi kwamba mnamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yunazzil bihi alaykum sultana jambo ambalo Allah hajateremsha hoja kwenu nyinyi fa ayul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum taalamu ni kundi gani ambalo linastahiki kupata amani ikiwa nyinyi mnafahamu Allah subhanahu wa ta'ala akajibu mwenyewe katika aya inafuata alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ni wale ambao walioamini na hawakuchanganya imani zao na dhulma yani kwa maana na shirki ulaika lahumul amn wao wanastahiki kupata amani wa hum muhtadun na wao ndio wanastahiki kuwa ni wenye kuongoka kwa hiyo tunaona kwamba tukikamatana na tauhid kuipiga vita shirki miji yetu itakuwa na amani kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala vibaka wataisha eh mambo mbalimbali yataisha amani itatanda kwa kiasi kikubwa uaminifu utakuwepo kwa sababu watu wamepata imani ya tauhid tauhid ni jambo kubwa sana sio kitu kidogo jambo kubwa na mtume alayhi salatu wassalam alikuwa yeye ndio kazi yake kupigana nalo miaka na miaka anawalingania watu tauhid kuwarudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun halim Allah subhanahu wa ta'ala anasema hizo ni hoja zetu tulizompa Ibrahim wakati anabishana na wale jamaa zake tunamnyanyua yule ambaye tunamtaka hakika Mola wako hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين na hivyo hivyo tukampa Ishaqa na Yaqubu na tukawaongoza wote hao Nuh tukamuongoza kabla hapo kabla na kizazi chake vile vile Daud Suleiman Ayub Yusuf eh wa Musa wa Harun wote hao tukawaongoza kwa sababu ndio jambo wao walikuwa wakilipigania wakadhalika najizi muslimin na hivyo hivyo tutawalipa wale ambao watakuwa wanatenda mema yani wako katika tauhidi na aya inaendelea mbele huko kwa kusema wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin hao manabii wote wametajwa katika aya mfululizo Zakaria na Isa na Ilyas wote hao ni watu wema wa Ismail Ismail wa waliyas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala alamin wote hao tumewafadhilisha juu ya viumbe wote kisha aya hizi zimeendelea mpaka mahalu shahid ni kwenda kusema Allah subhanahu wa ta'ala akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu nini nataka kusema Allah subhanahu wa ta'ala amewataja mitume chungu nzima katika aya moja na mbili lakini mwisho akasema walau ashraku wote hao kama watanishirikisha mimi la habita anhum makanu yamalu ya'malun yatapomoka yale ambayo walikuwa wakiyafanya sasa manabii wanaambiwa maneno haya kwamba wote wakiwa watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yao yote yatafanyaje yatapomoka kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya kuonyesha kwamba jambo hili ni jambo muhimu sana watu kulifahamu na kulipiga vita na manabii walikuwa wakifa wakimtaka kufa e, nabii Ibrahim alimuhusia mwanawe au mjukuu wake Yaqub eh wote kawaleta pale mababa na wajukuu wote akawahusia kwamba wasife ile hali ya kuwa wafe katika mila ya Kiislamu na hiyo ndio mila ya nabii baba wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa ndugu zangu waislamu haya ni katika mambo muhimu sana kuwafundisha watoto wetu masala ya tauhid narudi hapo elimu ina umuhimu sana kuwafundisha watoto wetu masala ya tauhid mtume alayhi salatu wassalam anamwambia kijana ya ghulam